mirušajā mežā. Tikko aizvērām ēno mājiņas durvis, es izdzirdu zviedza miramisi. Viņa zviedza skaļi un izmisīgi, it kā sauktu Mio, nāc man palīgā! Mana sirds gandrīz vai apstājās, tik nobijies es biju. Jum, jum, ko viņi dara miramisei, es saucu. Vai dzirdi, ko viņi dara miramisei? Ciet klusu, jum jums sacīja. Viņi to ir noķēruši. Spiegi! Vai spiegi ir noķēruši miramisi? Es kliedzu, nemaz nebēdājot, vai kāds to dzird. Tev jācieš klusu, jumjums čukstēja. Citādi viņi sagūstīs arī mūs. Bet es neklausījos, ko viņš saka. Miramise, mans zirgs! Viņi atņem manu zirgu! Viņš bija viskaistākais un vismīļākais zirgs pasaulē. Es dzirdēju, mīramies, atkal iezviedzamies, un man likās, ka viņa tā viens sauc Mio, vai tu nevari man palīdzēt? Nāc! jum jums sacīja, mums jāredz, ko ar viņu dara. Tumsā mēs rāpāmies pāri klintīm, mēs rāpāmies un kāpām. Uz asajām klinšu šķautnēm es nobrāzu pirkstus, bet to nejūtu. Es biju tik izmisis miramises dēļ. Viņa stāvēja kāds klints virsotnē un tumsā spīdēja tik balta. Mana miramise! Visbaltākais un viskaistākais zirgs pasaulē! Viņa mežonīgi zviedz un slējās pakaļkājās, lai izrautos, bet miramisē riņķī stāvēja pieci melni sargi. Divi no tiem turēja apaušus. Nabaga miramise bija pārbijusies, un nav jau arī nekāds brīnums, jo melnie sargi bija ļoti nejauki, un viņi runājās savā starpā nejaukās sēcošās balsīs. Mēs ar jumjumu pielīdām, cik vien tuvu uzdrīkstējāmies un gulējām uz klints, un dzirdējām, ko spiega runā. Būs labāk, ja zirgu aizvedīsim melnajā laivā taisni pārmirušajam ezeram, viens no tiem sacīja: Jā, taisni pāri mirušajam ezeram, pie bruņinieka kato! Piebalsoja kāds cits. Es gribēju tiem uzklikt, lai liek mierā manu zirgu, bet to nedarīju. Ja mani noķers spiegi, kurš tad cīnīsies ar bruņinieku kato? Ak, kāpēc tieši man jācīnās ar bruņinieku kato? Tur gulēdams aiz klīns es to tik rūkti nožēloju. Kāpēc es nebiju palicis mājās pie sava tēva karaļa, kuru neviens nevarēja atņemt manu zirgu? Pāri ezeram es dzirdēju noburto putnu kliedzienus, bet nelikos zinis par tiem. Es it nemaz nelikos par tiem zinis. Lai tie mīļi prāti paliek noburti, ja vien es varētu paturēt savu miramīs ar zelta krēpēm. Kāds būs šķērsojis robežu? Teica viens no sargiem. Kāds būs jāiz uz baltās ķēves? Ienaidnieks ir mūsu vidū. Labi, ka ienaidnieks ir mūsu vidū, teica kāds cits. Daudz vieglāk, tad mēs varēsim viņu notvert daudz vieglāk. Tad bruņinieks kā to varēs samīt un iznīcināt viņu. Tu izdzirdi, es notrabēju. Es biju ienaidnieks, kurš bija šķērsojis robežu. Es biju tas, kuru bruņinieks kā to samīdīs un iznīcinās. Vēl vairāk es nožēloju, ka biju devies šurp. Un es tik ļoti sailgojos pēc sava tēva karaļa un prātoju, diez, vai viņš arī ilgojas pēc manis un raizējas manas dēļ. Es vēlējos, kaut viņš būtu šeit un spētu man palīdzēt. Es vēlējos kaut mazu brīdi varētu parunāt ar viņu. Tad es viņam sacītu, es zinu, ka tu gribi, lai es cīnos ar bruņinieku kato, bet esi tik labs, ļauj man to nedarīt. Palīdz man dabūt atpakaļ miramis un ļauj mums iet prom no šejienes. Man nekad nav bijis pašam sava zirga, tu to zini, un es viņu tik ļoti mīlu. Un tēva man nav bijis, un arī to tu zini. Un ja bruņinieks kato mani sagūstīs, Es nekad vairs nevarēšu būt pie tevis. Palīdz man tikt prom no šejienes. Es vairs ilgāk negribu šeit palikt, es gribu pie tevis, kopā ar mīramies, es gribu atgriezties atkal mājās zaļo pļavu salā. Tieši tobrīd, kad es gulēju aiz klints un šādi domāju, man likās, ka es dzirdu sava tēva karaļa balsi. Laikam jau es to tikai tā iztēlojos, un tomēr man šķita, ka es dzirdu viņa balsi. Mio, manu mio, viņš sacīja. Vairāk nekā. Bet es sapratu, ka viņš vēlas, lai es būtu drosmīgs un neguļu te un neraudu un nekliedzu kā bērns arī tad, ne, ja man ir atņemta piramīsa. Es taču biju bruņinieks. Es vairs nebiju tas mio, kas cēla mājiņas rožu dārzā un klaiņoja pār pakalniem zaļo pļavu salā un spēlēja flautu. Es biju bruņinieks, labs bruņinieks, ne tāds kā kato. Un bruņiniekam ir jābūt drosmīgam un nav jārauda. Tāpēc es neraudāju. Lai gan redzēju, kā spiegi spiež miram isi doties uz ezeru un ieved viņu lielā melnā laivā, es neraudāju, lai gan miram isi zviedza tā, it kā viņu šaustītu ar pātagu. Es neraudāju, kad spiegi ķērās pie airiem un tumšajā ūdenī atskanēja airu šļaksti. Arvien vājāk un vājāk tie skanēja, un, iekams laiva izzuda skatienam pavisam, es dzirdēju miramaisas pēdējo izmisušo zviedzienu tālu prom ezerā. Bet es neraudāju. Jo es taču biju bruņinieks. Vai tiešām es neraudāju? Kā nu ne? Tieši to es darīju. Es gulēju aiz klints, piespiedis pieru pie cietās zemes un raudāju gaužāk, nekā bija to darījis visā savā mūžā. Labam bruņiniekam taču jārunā patiesība, un tā bija tiesa, ka es raudāju, mīramīsas dēļ. Es raudāju un raudāju, un iedomājoties, cik viņai bija uzticīgas acis, es raudāju vēl gaužāk. Audēja taču sacīja, ka simtiem baltos zirgu raudot asins par nolaupīto kumeliņu. Varbūt arī es raudāju asins miramisas dēļ, kas zina, jo bija tik tumšs, ka to nevarēja redzēt. Mana miramise ar zelta krēpēm. Viņa bija aizvesta, un laikam gan es viņu vairs nekad neredzēšu. Jum jums noliecās un uzlika man uz pleca roku. Neraudu vairs, Mio, viņš teica. Mums jāiet pie zobenkaļa, tev nepieciešams zobens. Manī vēl bija daudz asaru, bet es tās norīju. Es tās norīju kā viens pēdams, un mēs devāmies meklēt zobenkali. Ej cauri mirušo mežu, tika sacījis Ēno, bet kur atradās mirušais mežs? Iekams nav pagājusi nakts, mums jāatrod zobenkalis, es teicu jumjumam. Tums paslēps mūs no spiekiem. Šonakt mums jāsteidz caur mirušo mežu. Pāri klintī mēs aizrāpāmies atpakaļ līdz ēno mājai. Tā gulēja tumša un klusa, un neviens tur iekšā vairs nevaimanāja. Mēs naktī gājām tālāk un beidzot nonācām pie mirušā meža. Tas bija mežs, kurā nezuzēja vējiņš, nešalca neviena lapa, jo tur nebija zaļu lapiņu, kam šalkt. Tur bija tikai miruši melni koku stumbri ar melniem, mezglainiem, mirušiem zariem. Nu, mēs esam ienākuši mirušajā mežā. Jum jums teica, kad mēs soļojām starp kokiem. Jā, ienākuši mēs gan te esam, es piebildu, bet es domāju, ka nemūžam mēs neiziesim ārā no šejienes. Jo šis nu dien bija mežs, kurā iespējams apmaldīties. Tāds mežs, kāds radās sapņos. Tu ej un ej un nevari atrast ceļu ārā no tā. Caur mirušo mežu mēs gājām sadavušies rokās, jumjums un es, un mēs jutāmies tik maz un nomaldījušies. Mirušie koki ielēca mūs tik cieši, ka tik tikko varēja tikt uz priekšu. Ja vien koki neaugtu tik cieši, jumjums teica, ja tumsa nebūtu tik melna, un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Mēs gājām un gājām. Dažbrīd attālāk mēs izdzirdām balsis – Tie bija spiegi, kurus mēs dzirdējām. Laikam jau Vēnā būs teicis patiesību, ka bruņinieka kato spiegi ir visur. Laikam viss mirušais mežs bija pilns ar viņiem, un izdzirduši viņus tālumā starp kokiem, mēs stāvējām klusu, jumjums un es, un tik tikko uzdrīkstējāmies elpot. Mēs gājām un gājām. Nakts te, mirušajā mežā jau ir gara, jums teica, bet laikam vēl garāks ir ceļš līdz zobenu kaļa alai. Jum, jum, vai tu domā, ka mēs viņu atradīsim? Es iesāku, bet tulīt apklusu. Es nespēju izrunāt ne vārdu, jo starp kokiem mums virsū nāca vesela rinda melnu spiegu. Tieši mums virsū tie nāca, un es zināju, ka nu viss ir pagalām. Arī jum jums tos redzēju, viņš cieši saspieda manu roku. Vēl tie nebija mūs ieraudzījuši, bet drīz būs klāt, un tad viss būs pagalām. Es nekad vairs necīnīšos ar bruņinieku kato un jau nākamo nakti ēno dzirdēs divus jaunus putnus laižamies pāri ezeru un žēlojamies. Tuvāk un tuvāk nāca spiegu, un mēs stāvējām tur un gaidījām un nespējām pakustēties. Bet te atgadījās kaut kas savāds. Gluži mums līdzās atvērās vecs melns koka stumbrs, un es redzēju, ka tajā ir dobums. Un iekams es paspēju attapties, mēs bijām ielīduši dobumotajā kokā, jum jums un es – un tur mēs sēdējām un trīcējām kā divi putnēni, ieraudzījuši lidojam vanagu. Nu jau spiegi bija mums gluži līdzās, un mēs dzirdējām, ko viņi saka. Es dzirdēju, kādu runāja mirušajā mežā, sacīja viens. Kurš ir tas, kas runā mirušajā mežā? Ienaidnieks ir mūsu vidū, ieteicās otrs. Tam jābūt ienaidniekam, kas runā mirušajā mežā. Ja ienaidnieks ir mirušajā mežā, tad mēs viņu notversim. Ierunājās vēl kāds. Meklējiet, meklējiet visur! Un mēs dzirdējām, kā viņi starp kokiem meklēja un taustījās. Mēs dzirdējām viņu zaglīgos soļus ārpusē un sēdējām dobumā un jutāmies tik mazi un nobijušies. Viņi meklēja un meklēja, bet mūs neatrada. Spiegu balss satālinājās arvien vairāk un vairāk, beidzot viss apklusa. Dobumotais koks bija mūs izglābis – kāpēc koks mūs izglābis, nesapratu. Varbūt bija tā, ka viss mirušais mežs ienīda bruņinieku kato un labprāt gribēja palīdzēt tam, kas nāca, lai ar viņu cīnītos. Varbūt šis mirušais koks reiz ir bijis zaļoksns, jauns koks ar daudzām zaļām lapiņām, kas šalts, ka tā zaros rotaļais vējš. Laikam bruņinieka kato ļaunums būs nonāvējis un iznīcinājis lapas. Es domāju, ka koks nekad nespēs piedot tādam, kurš nonāvējis tā zaļās lapiņas. Laikam jau tāpēc šis koks gribēja palīdzēt tam, kas bija nācis cīnīties ar bruņinieku kato. Paldies tev, mīļais koks! Es sacīju, kad bijām izlīduši no dobumotā koka. Bet koks stāvēja kluss un miris un neatbildēja. Mēs gājām un gājām cauri mirušajam mežam – jau klāt ausma, jo jums sacīja, un mēs vēl neesam atraduši zobenu kaļa alu. Jā, nakts bija pagājusi, bet ausma nebija dzidra un gaiša kā mājās. Te ausma bija pelēka, šausmīga dienas gaisma, kas gandrīz vai līdzinājās tumsai. Es iedomājos rītausmas stundas mājās zaļo pļavas salā, kad mēs jājām uz mīra misas un zāle bija saslapusi no rases tā, ka mirdzēja ik viens stiebriņš. Iedams es domāju par miramisu un gandrīz aizmirsu, kur atrodos. Tāpēc nemaz nejūtos pārsteigts, nebija izbijies, kad izdzird tuvojamies pakau dunu. Nu nāk miramisa, es nodomāju, bet jum jums cieši satvēra manais rokas un pačukstēja. Vai dzirdi? Spiegi jāi caur mirušo mežu. Un tad es zināju, ka nu viss ir par galam. Nu nekas vairs nevarēs mūs glābt. Drīz starp melnajiem kokiem mēs ieraudzīsim jājam melnos spiegus – un viņi ieraudzīs mūs. Kā negaisa vētra tie atauļos, pielieksies, satvērs mūs, uzsviedīs savos zirgos un aizauļos uz bruņinieka kato pili. Es nekad necīnīšos ar viņu. Un jau nākamo nakti ēno dzirdēs divus jaunus putnus laižamies pār ezeru un žēlojamies. Viss bija pagalam. Es to zināju. Tuvāk un tuvāk skanēja pakaut roksnes, bet te atgadījās kaut kas savāds. Mūsu priekšā zeme atvērās, un es ieraudzīju alu. Un iekams es paspēju attapties, mēs ar jumjumu sarāvušies jau tupējām alā un trīcējām, kā divi zaķēni pamanījuši lapsu. Tas notika pēdējā brīdī. Mēs dzirdējām pakavu troksni strauji tuvojamies. Mēs dzirdējām spiegus jājam mums pāri, tieši virs alas viņa jāja. Mēs dzirdējām pakavu dunu, mēs dzirdējām, kā virs alas nodun zirgu smagās kājas. Mums virsū uzbira mazliet smilšu. Mēs sēdējām tur un jutāmies tik mazi un nobijušies. Bet tad viss kļuva kluss. Tik kluss, it kā mirušajā mežā nebūtu neviena spiega. Mēs gaidījām ilgi. Man liekas, nu mēs varam rāpties ārā. Es beidzot sacīju, bet tieši tobrīd mēs atkal izdzirdām šausmīgos pakavu klaudzienus. Spiegi jāja atpakaļ – Vēlreiz mums virs galvas nodunēja pakavu, un mēs dzirdējām spiegu saucienus un kliedzienus. Tad nolakuši no zirgiem tie apsēdās zemē tieši pie paša salas. Pa spraugu mēs varējām tos redzēt. Tie bija mums tik tuvu, ka mēs būtu varējuši tos aizskart ar rokām, un mēs dzirdējām, ko tie sacīja. Es no bruņinieka katau, ienaidnieks jānotver, sacīja viens no tiem. Šovakar jānotver ienaidnieks, kas jāiz uz baltās ķēves. Tāda ir vēsts no bruņinieka Kato. Ienaidnieks ir mūsu vidū, sacīja kāds cits. Kad mēs viņu notvērsim, meklējiet, meklējiet visur! Tie sēdēja tik tuvu mums un runāja, kā mūs notvers, tik melni un briesmīgi tie sēdēja šausmīgajā, pelēkajā dienas gaismā, un tiem visapkārt lējās mirušie koki, un spiegu melnie zirgi mežonīgi kodīja pavadas un stampāja iedzēmi. Meklējiet, meklējiet visur! ieteicās kāds spiegs. Kas tas par caurumu tur zemē? Aha! atbildēja kāds cits. Varbūt ienaidnieks ir tajā? Meklējiet visur! Mēs ar jumjumu ļoti cieši apskāvām viens otru, nu visi pagalam. To es sapratu. Es paraudzīšu ar savu šķēpu, sacīja viens no spiegiem. Ja ienaidnieks būs tur, es uzduršu viņu savā šķēpā. Pa spraugu mēs ieraudzījām, kā alā iesprūdis šķēps. Mēs bijām nolīduši alā cik vien tālu iespējams, bet šķēps bija tik garš. Asais gals nāca aizvien tuvāk un tuvāk, un šķēps tik dūrās un dūrās. Tomēr mums tas netrāpīja. Tas trāpīja alas sienā starp mani un jumjumu, bet mums tas netrāpīja. Meklējiet, meklējiet visām irušajām mežā! Mudinājis pieeja ārpusē. Viss, nu, bruģi, kā tokīna, diks jānotver, bet šeit viņa nav, meklējiet visur! un spiega uzliet savus melnajos zirgos un aizjāja. Mēs bijām glābti. Ālas zemē mūs bija paglābusi. Es brīnījos, kāpēc. Vai varbūt bija tā, ka pats zeme un cietā klīna cienīda bruņinieku kato un labprāt vēlējās palīdzēt tam, kurš cīnīsies ar viņu? Varbūt uz šīs zemes reiz auga zaļa mīksta zāle. Zāle, ko rītausmās lacīja rasa. Laikam jau bruņinieka kato ļaunums būs nonāvējis un iznīcinājis zāli. Es domāju, ka zeme nekad nespēs piedot tam, kas nonāvējis zaļo mīksto zāli, kura reiz augus uz tās. Laikam jau tāpēc zeme bija pasargājusi to, kurš bija nācis cīnīties ar bruņinieku kato. Paldies tev, mīļā zeme! Es sacīju, kad mēs devāmies prom, bet zeme neatbildēja. Tā gulēja tur klusa, un ala zemē bija pazudusi. Mēs gājām un gājām, un tad mirušais mežs izbeidzās. Mūsu priekšā pacēlās kalnu un klintis, un mani pārņēma gaužām liels izmisums. Mēs bijām atgriezušies atpakaļ pie klintīm, kas ieskāva mirušo ezeru. Mēs bijām tik izmisuši, jumjums un es. Visveltīgi, mēs nekad neatradīsim zobenkali. Visu nakti mēs bijām gājuši cauri mirušo mežu un nogriezāmies turpat, kur sākumā. Tik maza pelēka un nožēlojama tur stāvēja ēno mājiņa. Lai neapgāstos, tas piedās pie klints. Mājiņa bija piespiedusies pie augstas melnas klints. Šis laikam būs vismelnākais kalns uz pasaules, jum jums ieteicās. Vismelnākais kalns. Jā, tur taču jābūt zobenkaļa alai, vismelnākā kalna visdziļākajā alā, tā tika sacījis ēno. Ai, jum jum! Es iesāku, tu redzēsi, te es apklusu. Un es zināju, ka viss ir pagalam, jo no mirušā meža tagad izrādās gara, gara rinda melno spiegu. Viena skrēja skriešus, otra triec melnos zirgus, un viņi visi nāca mums tieši virsū. Tie bija mūs ieraudzījuši un savās sēcošajās, savādajās balsīs skaļi kliedza – Ienaidnieks ir mūsu vidū! Tur viņš ir! Ņemiet viņu ciet! Ņemiet viņu ciet! Vēsts no bruģinieka kato, ka ienaidnieks jānotver! Tur mēs stāvējām, jumjums un es, ar mugurām atspiedušies pret kalnu sienu un redzējām spiegus nākam ar vien tuvāk un tuvāk. Jā, viss ir pagalam. Es nekad vairs necīnīšos ar bruņinieku kato. Es kļūtu tik bēdīgs. Es gribēju nogulties uz zemes un raudāt. Jau nākamo nakti ēno dzirdēs kādu putnu laižamies pār ezeru. Putnu, kas klieks skaļāk un skumjāk par visiem pārējiem. Un ēno stāvēs pie sava loga un pie sevis murminās – Tur laižas princis Mio.